So, before and love you as we will give some instruction or some Dhamma talk. Trước khi trình pháp như thường lệ thì chúng tôi sẽ à, đưa ra một số cái hướng dẫn trong cái việc thực hành. Now we are teaching about five controlling faculties. À, chúng ta đang nói về là đang nói về năm cái ngũ năm cái à, quyền tức là so năm we have a finished two factors uh, concentration and effort chúng ta đã xong hai quyền đó là định và tấn today we will talk about Anya wisdom what is the wisdom uh, how to increase it và hôm nay chúng ta sẽ nói về trí tuệ trí tuệ là gì và làm thế nào để phát sinh phát triển trí tuệ wisdom is to do be balanced with the faith if someone has a lot of wisdom no faith uh, will be crafty he may not listen wise people's speech he may reject by showing him in many reason. it is difficult to be cured like a kind of disease caused by medicine. Và tệ thì để cân bằng với tính. Nếu người nào mà có nhiều cái tệ này quá, nó nổi trội quá, nó không được cân bằng với tính á, thì cái tâm của họ nó sẽ rất là xấu quyệt và họ không có muốn nghe lời của những người trí chỉ dạy mà họ viện rất là nhiều cái lý do do ừ. vậy mà cần phải cân bằng tuệ này với tính So he may not do something faithfully. Và họ ờ, như là căn bệnh bị quá uống thuốc quá liều và à, và khi họ làm cái gì thì họ làm không với cái sự tín tâm, không có niềm tin. If someone has a lot of faith, no wisdom, if so, he may believe in wrong things. Nếu người nào có tính nhiều quá thì người đó có thể tin những cái điều sai lầm. Because of this, wisdom, uh, faith, wisdom and confidence need to be believed, need need to be balanced. Và như vậy cho nên tính và tệ cần phải được cân bằng. Today we will talk about what is the wisdom, how to increase it. Hôm nay chúng ta sẽ nói về trí tuệ là gì và làm thế nào để phát triển cái tuệ quyền này. So, as usual, we will approach wisdom in four aspects: lekhana characteristics, rasa, function, Vichupadana manifestation, Padatana proximate cause. Như thường lệ chúng ta sẽ tiếp cận trí tuệ ở bốn khía cạnh khác nhau đó là chức năng, đặc tính, biểu hiện và nhân dần nhân gần So first of all, what is is the characteristics? Characteristics of a wisdom is uh, penetrating the nature, penetrating the truth. Chức năng, xin lỗi, đặc tính của trí tuệ là để thẩm thấu các cái bản chất tự nhiên của các pháp. not failing to penetrate like uh, the clever archer who can shoot the devil hair because of clever archer can shoot even the devil hair. In the same way, if someone has wisdom, sharp wisdom, what kind of object Do you want to discern? Do you want to think? The mind can reach, never fail, never miss. Và đặc tính của trí tuệ là nó không bị thất bại trong việc phân tích, thấu hiểu và thẩm thấu các cái bản chất của các pháp. Cũng giống như một người thợ bắn cung thiện xảo, có ông ấy có thể bắn với mặt mũi tên làm cho sợi tóc sẽ làm tư. Cũng vậy, người mà có trí tuệ mạnh cái tuệ quyền này mạnh bất cứ đề mục nào người ấy muốn muốn biết muốn phân tích cũng có thể hiểu phân tích được một cách cặn kẽ so if the wisdom is uh, noya sharp if so uh, even in breathing cannot shoot you cannot shoot uh, some people hmm, trying to trying to see or trying to practice breathing, but the mind going away, not like a clever archer. À, cho nên nếu mà chúng ta không có trí tuệ sắc bén á, à, như là cái người bắn cung như vậy á, thậm chí với cái hơi thở chúng ta cũng không có thể nắm bắt được à, cái tâm nó cứ trượt đi qua những cái đối tượng khác chứ không có phải à, bắn như sợi tóc sẽ làm tư được Some people are trying to practice, trying to shoot and breathe out, breathe, and, and, and breathe out, breathe, and breath out, breath. But uh, the mindset happen to hit incoming or uh, outcoming. Incoming and outcoming other objects, but then. A lot of money. <laughs> <laughs> à, một số người cố gắng hành thiền cố gắng bắn cái hơi thở vào hơi thở ra nhưng mà cái tâm của họ nó lại bắn thu nhập vào thu nhập ra ý là tiền á tiền vào tiền ra so it is not like a clever archer clever archer if you to see the breathing we see breathing if you to see the two parts we see the two parts If I want to see four elements, we'll see four elements. Whatever he want to shoot, it will hit. Hmm. Không có phải như là cái người cung thủ rất là thiện xảo muốn bắn tên à, bắn tên muốn bắn cái gì là bắn được cái nấy thì cái người mà có cũng như vậy người có trí tuệ có thể bắn hơi thở muốn bắn hơi thở thì bắn hơi thở muốn bắn 32 thể trượt thì bắn 32 thể trượt muốn bắn 4 đại tứ đại thì đáng bắn tứ đại bất cứ cái đề mục gì mà người đó muốn bắt lấy và phân tích thì đều có thể à, bắt dính được và phân tích được như là bắn trúng tên So when we practice vipassana, if you want to discern materiality in the eye, the mind will reach there and shoot uh, what is eye translucency. In the same way, one do, if one to discern ear e translucency, can shoot, can hit ear translucency. In the same way, nose tongue translucency, body translucency, or heart base, everything can see, uh, can shoot, or can hit. Khi chúng ta hành thiền Vipassana, nếu mà chúng ta muốn phân tích cái sắc pháp ở trong con mắt thì cái trí tuệ này nó có thể hướng tới à, bắn dùng cái từ bắn à, hoặc là bắt lấy đối tượng và nó dính chặt à, có thể thấy được cái nhãn tình sắc trong con mắt tức là sắc thần kinh có sự trong suốt cũng tương tự nếu muốn thấy nhĩ tịnh sắc đó là sắc thần kinh tai sắc thần kinh mũi sắc sắc thần kinh lưỡi sắc thần kinh tim vân vân thì tâm đều có thể bắt lấy và phân tích được các cái đối tượng này một cách rõ ràng. So what is it is a function? Showing the object like a, like a candle. So in a dark room, although there are many things without candle Without light, you will not see. But if you have a candle, if you have light, will see everything. Và cái chức năng của cái trí tuệ này đó là nó có thể soi rọi đối tượng như là một ngọn nến ở trong bóng tối nếu mà không có ngọn nến hay không có các loại ánh sáng khác thì không thể thấy được các cái vật dụng trong cái căn phòng đó à, cho nên trí tuệ cũng như là đèn vậy như là nến vậy nó có thể soi sáng được các cái đối tượng khác although we have a breathing even no wisdom we may not see although we have a attitude buts if no wisdom we will not see But if we have a sharp wisdom, everything is visible. Mặc dù chúng ta có hơi thở vào, hơi thở ra, nhưng nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta cũng không thấy được nó. Mặc dù chúng ta có 32 thể trượt, nhưng nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta cũng không thấy được nó. So one time, one day, came to the Buddha, told to the Buddha. Nati uh, Surya ava. There are no lights similar to sun. Means the sun, sun is the best light. But the Buddha didn't accept. The Buddha said, Nati sama ava. There is no light similar to wisdom. có một thuở nọ có một vị chư thiên đi đến gặp đức phật và đã tuyên bố rằng à, không có ánh sáng nào có thể sánh bằng với ánh sáng của mặt trời nhưng đức phật không chấp nhận và ngài tuyên bố rằng không có ánh sáng nào uh, bằng với ánh sáng của trí tuệ What is the reason? Sunlight can shine only daytime, but wisdom light can shine day and night lý do tại sao đó là ánh sáng của mặt trời thì chỉ có thể chiếu sáng vào ban ngày còn ánh sáng của trí tuệ thì có thể chiếu sáng cả ngày lẫn đêm sunlight cannot shine beyond the wall but wisdom can shine even in the room ánh sáng mặt trời không beyond có thể the wall. không thể chiếu xuyên qua bức tường nhưng mà ánh sáng của trí tuệ có thể chiếu xuyên qua và có thể thấy được cái căn phòng. Sunlight can only shine present time. Cannot shine past, future. But wisdom can, even in past. If there is wisdom, uh, it is available to see. In the same way, future can see và ánh sáng mặt trời thì không chỉ ánh sáng mặt trời chỉ có thể soi vào cái thời hiện tại mà thôi còn ánh sáng của trí tuệ thì có thể soi rọi cả quá khứ và vị lai và những gì mà thuộc quá khứ vị lai nếu có trí tuệ thì nó cũng đều hiển lộ So wisdom can show the object like the light, like a candle. Như vậy trí tuệ nó có thể soi rọi các cái đối tượng như là ánh sáng như là ngọn nến What is manifestation? Non-delusion. Like uh, uh, on to say forest indicator, uh, the person who who guide in the forest. So which way is to go? Uh, so can guide uh, not to have a delusion. Và biểu thì biểu hiện của trí tuệ là gì? Đó là à, không có bị nhầm lẫn, không bị mê mờ. Nó giống như cái người gác rừng, người gác rừng ở đó để chỉ đường cho những người mà đi vào rừng không bị đi lạc lối. So, what is the approximate cause? Samadhi everyone has a samadhi. It will produce concentration. It is uh, it will produce uh, wisdom. Concentration is the cause of wisdom. Và nhân gần của trí tuệ là gì? Đó chính là định. Nếu ai có định thì nó sẽ tạo ra trí tuệ này. Như vậy, nhân gần của trí tuệ chính là định tâm. Because of that, we trying to have concentration, to have a wisdom, to penetrate any object uh, which uh, we need to practice. Bởi vì vậy mà chúng ta cần phải thiết lập định để nhờ có định cho nên nó phát sinh trí tuệ để chúng ta có thể thẩm thấu phân tích các cái đối tượng mà chúng ta muốn phân tích. It is uh, about uh, what is wisdom. Now we were trying to say how to increase wisdom. Bây giờ chúng ta sẽ nói về làm thế nào để phát triển trí tuệ này. So number one, inquire about the five aggregates, about wholesomeness and unwholesomeness, samatha and vipassana etc. Và thứ nhất đó là chúng ta nên học hỏi, tìm hiểu về thế nào là năm thủ uẩn, về thiện và bất thiện, về thiền chỉ và thiền quán, vân vân. So we may need to ask what is the five aggregates, what is the 12 ayatanas, what is the good, what is the bad, <clears throat> how to practice samatha, like a breathing, how to practice. Uh, we need to learn. Now we are doing NW, so this is also trying to increase our wisdom. Và chúng ta nên hỏi những cái bậc có trí, những người biết về pháp. Chúng ta nên hỏi ở thế nào là năm uẩn, năm thủ uẩn, thế nào là 12 xứ, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào à, để thực hành thiền niệm hơi thở để thực hành thiền à, này thiền kia như, như là bây giờ chúng ta đang à, có những cái buổi trình pháp á, thì chúng ta à, cũng đang um, phát triển cái yếu tố trí tuệ này nhờ cái sự thưa hỏi So if you want to know something, you should ask a question. Who know about about that you want to know? do vậy mà nếu mà bạn muốn biết một cái điều gì thì bạn nên hỏi cái người mà họ rành về cái lĩnh vực đó. So number two, keep the physical body and the surrounding environment clean. So it is a, uh, like a concentration to increase. So you need to clean, you need to keep your body clean. You need to keep your environments clean. It will produce wisdom. Và cái nhân tố thứ hai để phát triển trí tuệ đó là giữ cho thân thể được sạch sẽ và môi trường sống xung quanh được sạch sẽ nó cũng tương tự như là các yếu tố để phát triển định tâm như vậy cho nên nếu bạn giữ được cái thân thể và cái môi trường sống của mình sạch sẽ thì nó sẽ phát sinh sinh trí trí tuệ number three balance the five controlling faculties so now we are learning to be balanced và cái yếu tố thứ ba đó là cân bằng cái năm cái quyền tính toán niệm định tuệ và cái điều này thì chúng ta đang học đây No associate with one who has no wisdom. Associate with one who has wisdom. So it is association. So if you associate with wise people, so day by day they will talk related to wisdom. So are mind also may incline to have, to be so. So it is the way to increase wisdom. thứ năm là thân cận với những người có trí và tránh xa những người thiếu trí nếu mà bạn thân cận với những người có trí thì họ sẽ nói nhiều về những cái vấn đề thuộc về trí tuệ hiểu biết um, về kiến thức vân vân à, và dần dần bạn cũng học hỏi được nhiều và bạn có xu hướng muốn có những cái trí tuệ đó cho nên đây là một cái cách để phát sinh trí tuệ đó là thân cận bậc trí So number six, reflect on the power of deep wisdom. So power of deep wisdom, if we reflect, so it, it is the cause of wisdom uh, because uh, we may like it, uh, the mind is inclining in that. So uh, it will produce wisdom. và thứ sáu là quán chiếu về cái năng lực và cái sức mạnh của cái trí tuệ thâm sâu thì nếu chúng ta hướng về đó à, hướng về cái cái cái năng lực cái sức mạnh của trí tuệ thì chúng ta cũng là một cái cách chúng ta phát triển dần dần cái trí tuệ của mình. So in the Mahod Mahosada Jataka, Bodhisattva Mahosada is uh, very wise. So in that Jataka, uh, there are many cases uh, showing wisdom. Trong chuyện tiền thân Jataka có cái câu chuyện, cái bài kinh là Mahosada. Và trong câu chuyện này thì à, nói về Đức Bồ Tát và Ngài đã thể hiện nhiều mặt khác nhau của trí tuệ. As he say, So he know even in past present, future. He know everything. Và Ngài đã nói lên những cái điều mà Ngài biết thể hiện là một bậc rất là có trí đó là Ngài nói những cái vấn đề thuộc về quá khứ, về hiện tại và về tương lai. Ngài biết rất là nhiều thứ. In that Jataka, when he find out uh, how I want to say female to married. So on the way he saw Yasodhara Dūbī. So at that time, just he showed like a bunch of fixed, fixed. So the lady is uh, a Yasodhara Dūbī. Maybe they have done a lot of kusala together in the past. Once they see each other, they may like it. So Mahojara show the fi fixed. This is the fix maybe. So huh? fix Uh, fixed. So the lady show the the like like that palm. So do you know what they are saying? <laughs> Và trong câu chuyện này có một điều rất thú vị đó là à, Đức Bồ Tát á, khi mà ngài đi kiếm cái người con gái để ngài cưới vợ đi kiếm cái người phụ nữ á, cưới vợ thì ngài gặp một cái cô mà và tiền thân của bà Yasodhara thì khi mà ngài nhìn thấy cái cô này á, thì ngài giơ cái nắm tay lên à, cái cái nắm tay đó giống như thầy mới làm đó. và à, khi mà ngài làm như vậy á, thì cô mà tiền thân của Yasodhara thì giơ cái bàn tay lên thì quý vị có biết là họ đang nói gì với nhau không à, có thể trong quá khứ họ đã từng làm rất là nhiều thiệt nghiệp cùng với nhau so fixed means that you have an owner like that so owner means a husband husband is owner wife so the lady said no have <laughs> và à, cái nắm đấm có nghĩa rằng là cô đã có chủ chưa có chủ đây là có chồng chưa đó và cái à, người phụ nữ giơ cái bàn tay lên đó có nghĩa là chưa chưa có So em um, uh, one boy who have read that is that is Jadaka. So he show fix to the lady. Lady also show the the farm At that time, the one approached to her. Và ở <laughs> ở Myanmar có một cái cậu con trai đó, cậu đọc cái câu chuyện tiền thân này xong ấy, cái cậu cũng đi ra gặp một cái cô gái, cậu cũng giơ cái nắm đấm lên, thì cái cô gái đó cũng giơ cái bàn tay lên. When I approached, uh, he approached the lady. Lady lady on to say slap, slap, slap, slap on the cheek uh, à, harmfully. Và khi mà cậu thấy như vậy thì cậu mới tiếp cận cái cô gái đó. Thì khi cậu tiếp cận gần cái cô gái đó thì cổ <laughs> mới dùng cái bàn tay của cổ tát cho cậu một cái trên má rất là đau. Uh, why you why you slap? Why you beat me? Thì cái con... At time, the lady said, uh, because uh, you, you told me uh, want to punch. So before punching, you are punching, I, I slap. I slap you. Thì uh, cái uh, <laughs> cậu con trai mới hỏi chứ, ủa sao mà cô đánh tôi? Cái uh, cô con gái mới nói chứ, tại vì anh giơ cái nắm đấm lên anh muốn đánh tôi thì trước khi anh đánh tôi tôi phải đánh anh tôi phải tát anh trước <laughs> so only wife to wife is only okay so wife to tell is not okay <laughs> và như vậy để người trí mà gặp nhau á thì là ok thì thì được hiểu nhau không chứ mà người trí và gặp người ngu thì nó không không ổn So at that time, they are quite okay. So, uh, but you need to be careful. Huh? So, the Mahadara want to know her name. What is your name? So the lady said, uh, My name is uh, the one who cannot have in the world, she said. Và khi đó Đức Bồ Tát Mahosada mới uh, muốn biết tên của cô gái này mới hỏi là tên cô là gì thì cô gái mới trả lời là tôi là tôi tên là người không người không thể có trên thế giới này. Ừ. So at that time, Mahodara know, uh, knew her name is Amara. Amara is an, who will not die, the one who will not die. Và lúc đó Đức Bồ Tát biết tên của cổ. Because, uh, the one who will not die will not have in the world. Yes. và lúc đó đức bồ tát biết tên của cổ chính là amara amara tức là người không chết và bất tử như vậy bất tử hay là người không chết thì không thể có trên thế giới này mm. so it is uh, to do to practice uh, uh, maranasati yeah everyone will die in one day so amara is uh, cannot have in the world Ừ. khi chúng ta thực hành niệm sự chết thì có cái câu rằng là à, tất cả mọi người tất cả chúng sanh đều phải chết thì như vậy amara là bất tử là không chết thì không có trên thế giới này không tồn tại So there are many cases uh, about the, his wisdom. So I may say a few things. So uh, like giving of food, the uh, and uh, the one the one is taking of food from someone, also beating, also kick, kicking, kick, kicking. Uh, so, but the one who gave a food still uh, still loving. You're the one who take food, who harm and kicking, kicking and beating. Mm. So who is that person? Hmm. Thì uh, rất là nhiều cái câu chuyện về trí tuệ thì tôi có thể nói vài chuyện. Ví dụ như cái người mà cho đi, à, ví dụ như cho thực phẩm đi chẳng hạn và cái người nhận. Thì cái người nhận á, thì họ nhận nhưng mà họ lại đá, họ lại đánh lại cái người cho và cái người cho này vẫn yêu thương họ cái yêu thương cái người nhận tại sao So I don't know in Vienna have or not, but in Myanmar still having. So it is uh, the child staying in the mother womb. Yeah, he may get milk, mother's milk. Uh, at, that, at the same time, usually beating mother, kicking mother. So uh, I can answer. It is a Dewa's question. Và ai là cái người như vậy? À, tôi không biết rằng ở Việt Nam có cái câu chuyện như vậy không nhưng ở Myanmar thì có cái uh, ví dụ như vậy, tức là có một cái ẩn dụ như vậy. Đó đó là ai, là người nào? Đó là hình ảnh của cái người con, cái đứa con đứa bé sơ sinh ở trong cái bụng mẹ à, đưa, đưa bào thai ở trong bụng mẹ thì mẹ vẫn nuôi dưỡng nó nhưng mà nó đấm nó đạp nó đánh mẹ nó Another question of Deva. In a secluded place, two person accusing each other, they are happy who they are. Và đó là accusing each other and saying saying not not, not true things. Uh, accusing not true things they are happy who are they và đó là những câu hỏi của cái vị chư thiên và và tương ứng là câu trả lời một câu hỏi khác là ở chỗ vắng có hai người à, mắng chửi lẫn nhau về những điều không có thật à, nhưng mà họ rất là vui và họ là ai so uh, it is a copel couple, husband and wife. So if I, you you you have you you have a husband and wife, uh, go to secluded place. You need to be careful. they Devas are seeing. À, đó là cái việc làm của cặp vợ chồng. À, cho nên là nếu mà các bạn là có vợ có chồng mà đi đến cái chỗ vắng mà mà thể hiện những điều như vậy thì hãy cẩn thận bởi vì lúc đó có thể chư thiên họ họ thấy So I don't know if it is right or wrong, but uh, it is answer. <laughs> Tôi không biết điều này có thật hay không, nhưng mà đó là câu trả lời. Another question of Deva is like that. One person always taking always taking, never giver. But many people love. Who is he? Who are they? Và một câu hỏi khác của chư thiên đó là một người nào đó mà luôn lấy chứ mà không có cho, không bao giờ cho nhưng mà tất cả những người khác đều yêu mến. Vậy người đó là ai? Do you know that? Quý vị có biết không? I don't know. A baiku. A baiku. <laughs> Đó là một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo. Ờ, Maybe Charlie also included. <laughs> Nghe nói có lẽ là cái cô tu nữ cũng bao gồm luôn trong đó. But Bhikkhu gives the Dhamma và Ah, Dhamma is a no, no, Prabhupada is the It is a Deva's question. Deva may see always a go. Ah. And who go to village, taking mm. food and uh, never give uh, anything. But many people love it. <laughs> yes. Thì ừ. con có nói Ngài nhưng mà chư Tăng vị tỳ kheo cũng cho Pháp mà thưa Ngài thì Ngài nói à, Pháp nó không phải thuộc về vật chất, nó không phải là đồ đạc, đồ vật. Thì đây là chư Thiên họ đố, họ hỏi à, là là là nó liên hệ đến đồ đạc họ có thể là họ thấy chị tăng cứ đi vào làng khất thực ai cũng cứ cho rồi cái vị đó cứ nhận hoài xong rồi đi về không bao giờ cho ai cái gì hết mà à, ai cũng yêu mến hết đó là vị tỳ kheo so uh, there are many things uh, he, he can he can know that is wisdom so unbelievable Uh, especially in some cases. So we cannot know. But for those who has wisdom, everything is uh, uh, easy. Every, everything like he can know. Mm. Và rất là nhiều những cái điều uh, thú vị đặc biệt quá mà rất là khó tin và chúng ta không thể nào biết được nhưng mà đối với cái bậc có trí tuệ đó họ họ biết hết họ họ có thể có những cái trí tuệ uh, hiểu biết rất là đặc biệt và họ biết hết những cái điều đó chúng ta đang nói về cái câu chuyện trong trang so, so if we we think uh, the power of wisdom we may we may wish to get so we were fulfilling parami uh, we were trying to get it in this way it can be the cause of wisdom cái ừ. đó là là khi chúng ta quán chiếu về cái sự sâu sắc của trí tuệ về cái năng lực của trí tuệ một cách sâu sắc ừ, tương tự như thế thì khi chúng ta biết được cái sức mạnh của trí tuệ như vậy thì chúng ta cũng có thể có cái ước muốn là có được trí tuệ như thế và chúng ta bồi bổ cái ba la mật trí tuệ này. Okay, the next one. Next one is uh, to incline you get wisdom. So, although you are standing, sitting, lying down, every posture, so you wish to have wisdom. If someone has wisdom, oh, I want to be so, I want to be like that. So, mind is always inclining to have wisdom. If so, you will have wisdom. Và cái điều thứ bảy là tâm có xu hướng là có được trí tuệ nếu mà có xu hướng này thì khi đi đứng nằm ngồi gì bạn cũng hướng về cái việc có trí tuệ và nhìn thấy những bậc có trí tuệ bạn cũng muốn được như người đấy thì bằng cái khởi lên cái ước muốn và cái xu hướng tâm như vậy thì bạn cũng có thể có được trí tuệ So during meditation, if you you don't know the breathing, not clear, if you think uh, uh, less wisdom. So just you tell yourself, I, I wish to know little bit more because uh, too much is not good. I wish to clear little bit more. So if you incline, it is possible to know clearer. Và trong cái quá trình thực hành thiền niệm hơi thở đó thì khi mà tâm của các bạn mờ mù mờ và không rõ đối tượng thì các bạn có thể khởi lên cái ước muốn là trong tâm là à tôi muốn có tôi muốn biết rõ hơn về hơi thở một chút nữa thì à, với cái tự khởi lên cái ước muốn như vậy thì cái tâm bạn sẽ biết rõ cái hơi thở hơn một chút nhưng mà không nên quá nhiều quá nhiều thì cái tuệ căn này nó bị à, thừa nó sẽ không cân bằng active. Okay, uh, the confidence is quiet. So if balanced, it is okay, good. If a little bit more, so in the samatha stage, concentration can be more. But in the vipassana practice, wisdom is a little bit more, a little more wisdom is uh, allowable. So uh, in a concentration practice. So although not clear, if it is peaceful, uh, quite okay. It is allowable. Yes. Và trí tuệ thì nó thuộc cái nhóm năng động và tính thì nó là nhóm thụ động và khi chúng ta hành thiền chỉ tức là định uh, là cái yếu tố quan trọng thì thì định nhiều một chút thì được cho phép và tuệ không cần phải quá nhiều à, nếu mà không biết rõ nhưng mà có một cái sự an bình tĩnh lặng thì đó được cho phép à, đó là trong thiền chỉ còn khi mà thiền quán khi qua hành qua vipassana rồi thì tuệ mạnh hơn cái sự năng động mạnh hơn thì được cho phép Okay, so we should stop our talk. Uh, we will start our interview. À, như vậy chúng ta dừng cái uh, buổi giảng pháp à, cái phần giảng pháp ở đây và chúng ta bắt bắt đầu cái phần trình pháp uh, may I share the screen with has the question à, con xin phép được uh, share màn hình and then may I read the first question uh, from uh, cư sĩ Nam Đức Thiện Dear Venerable Sir, when I breathe in and out, I saw the breath almost standing still at the place in front of the nose. Sometimes it was not clear whether the breath is coming in or going out. Should I pay attention to know if it is coming in or going out? Sometimes the breath is a little tight at the nose area. Is it okay with that? Thank you, Bante. Okay, so if your mind is staying peacefully here, with the perception of breath. Usually it is okay. If you try to push to know in our breath, so may have a, like a tightness, tension. So you may not need to do, you may not need to know in our breath. As long as you know continuously here, it is knowing in breath, also knowing our breath. Why? You are knowing continuously. Và Ngài trả lời rằng à, nếu mà tâm của bạn luôn ở yên ở chỗ khu vực mũi một cách an bình, tĩnh lặng và biết hơi thở với cái khái niệm đó là hơi thở à, và một cách liên tục thì nó ổn à, không cần phải cố gắng biết là đây là hơi thở vào hay hơi thở ra bởi vì nếu mà bạn À, đẩy như là bắt mình phải biết thì có thể nó sẽ bị bị bị căng thẳng chỗ cái khu vực mũi và như vậy thì cứ để yên và khi mà bạn biết một cách liên tục cái hơi thở thì đồng nghĩa với bạn cũng đang biết hơi thở vào hơi thở ra bởi vì nó liên tục cho nên nó bao gồm cả vào vào và ra trong đó also you should have a faith you should have a believing, in that practice. Because uh, not so clear, sometimes you may think, oh, it may not be correct. Although it is correct, uh, if you don't believe, if you have a little doubt, so improvement will be slow. So you should believe that. Và đồng thời bạn cũng nên có cái sự tin tưởng, tự tin, tin chắc rằng đó là hơi thở và như thế là thực hành đúng vì sao vì dù cho chúng ta đang thực hành đúng nhưng chúng ta có một cái nghi cái nghi nó khởi lên thì nó cũng làm cho các quá trình tiến bộ của chúng ta bị gián đoạn câu hỏi của Sati Sampachana Chita uh, Dear Bante, I've been practicing Samatha meditation but the progress is very slow. I couldn't concentrate continuously When I sit for some time, my breath becomes subtle, no more crush. I couldn't observe the breath anymore because the breath now it becomes so subtle. Maybe because of the fine breath, it was hard for me to observe. I was stuck into this state. There was one time that I saw the light, but at that time I didn't know. I thought someone lighted up my face and I opened my eyes. I've been more than one month. I don't see light anymore. Uh, one more question. Should I listen to the Dhamma or do chanting before meditation? Please, Mante, teach me. Thank you. Okay. The last question is, uh, should I listen Dhamma, do chanting before meditation? So listening Dhamma, you need to do occasionally. Uh, from time to time. So for the chanting, like a radar chanting, so for production. So usually we need to do at least some kind of production. You, we need to do daily re reciting. So it will protect us. So it is important to do. và ngày ngày trả Not lời just câu like this, no? at least one day one time or something like that oh, yes one day um, ngày trả lời câu cuối trước đó là về cái việc nghe pháp thì chúng ta cũng nên nghe đều đặn và à, để khởi lên cái à, để hỗ trợ với pháp và đối với việc tụng kinh thì khi chúng ta thành thiền nó chúng ta cũng cần phải có cái sự bảo hộ à, không riêng gì hành thiền ha, còn chúng ta cần có sự bảo hộ cho nên chúng ta cần phải tụng kinh à, hàng ngày ít nhất là một lần một ngày <laughs> không không nhiều quá như vậy nghe pháp và tụng kinh là điều quan trọng cần phải làm So about the subtle breath. So after practicing a few times, a few days, or a few months, so the breath is subtle. It, it is normal because the body is quiet Mind is quiet, the breath will settle. that time, you just stay here with the perception of breathing. So sometimes it will be obvious. Uh, so even subtle breath, because of your mindfulness, faith, the wisdom, so later will be clear slowly. Hmm. So if you want to know like a long or short breath, only beginner sitting You may do that, you may know. After that, slowly go to normal, subtle breath. You should stay with the perception of breathing. Về cái hơi thở vi tế thì sau khi chúng ta thực hành thiền một thời gian như một vài ngày, vài tháng, vài năm thì cái hơi thở nó trở nên vi tế thì đây là một cái điều hiển nhiên bởi vì thân tâm của chúng ta được nhẹ nhàng lắng dịu hơn cho nên hơi thở cũng trở nên vi tế hơn thì khi mà bạn à, có cái hơi thở vi tế thì bạn cứ để cái tâm ở cái khu vực đó một cách yên tĩnh nhẹ nhàng với cái nhận thức rằng à, à, đây có hơi thở và cứ ở yên đó và quan sát cái với cái cái niềm tin rằng đây là có hơi thở với một cái sự nhận biết rõ ràng như thế và cùng với thời gian cái sự thực hành của bạn khi niệm nó gia tăng tệ gia tăng thì bạn cũng sẽ thấy được hơi thở à, khi mà mới ngồi xuống thì có thể hành à, niệm hơi thở vào hơi thở ra hơi thở ngắn hơi thở dài và khi mà nó qua cái hơi thở vi tế rồi thì cứ cứ quan sát cái khu vực đó với một cái nhận thức rõ rằng là ở chỗ đó có hơi thở là được rồi không cần đi tìm kiếm Dear Venerable Sir, I hope you will kindly guide me. I have a question as follows. When meditating, my mind recorded the breath continuously. The concentration is quite stable. Sometimes body is very light, light-headed. Any numbness or heaviness in the body suddenly disappear. I were extremely alert and relaxed. But sometimes, although my body was lighter, but the feeling of wakefulness was flickering. It felt like falling asleep, but at the time I was still noticing the breathing steadily. I still know that I am awake. For a period of 30 to 45 minutes like that, until suddenly I was startled, start to open my eyes I am very confused with the state I am going through. Please explain to me more and teach me what to do. I would like to thank you, Bante. So, so I know that sometimes, uh, like uh, you said, uh, sleepy, and uh, sometimes awaken. So sleepy time you confuse. So sleeping and peaceful is different. Sleeping don't know anything. Peacefulness uh, you are knowing something very little. Uh, may not be proper. It is allowable. Little bit more peaceful. Just when you go on, uh, make a long time. So it is improving. It is okay. À, nhà trả lời câu hỏi của sư cô Nhật Linh thì cô nhầm lẫn không biết là mình đang trong trạng thái nào ngủ mà không ngủ tỉnh táo mà cũng không rõ kể là không hẳn là tỉnh mà rất là an lạc thì ngài nói hai cái trạng thái này nó khác nhau một là ngủ thì mình không biết gì hết mình không có cái đề mục không biết được cái đề mục còn cái trạng thái rất là an lạc an bình nhưng à, giống như ngủ vậy mà vẫn biết đề mục thì đây là một cái trạng thái định và nó không có sai và như vậy là cái dấu hiệu của sự tiến bộ trong định và nếu mà cô gặp cái trường hợp này thì cô cứ như thế mà tiếp tục không làm gì hết tức là với cái mục đích kéo dài cái trạng thái này ra càng lâu càng tốt và đây là cái dấu hiệu của sự tiến bộ Is it ừ. finished, ừ. Okay, if uh, you or I happen to open, so close again, no problem. It is in <laughs> your eye. <laughs> à nếu mà mắt của cô đột nhiên phải mở ra thì không sao cô cứ nhắm mắt lại vì đó là mắt của cô cô có quyền mà nhắm lại và thực hành tiếp uh, next question dear Bante I am in LGBT lesbian gay bisexual and transgen transgender community only love the same sex people Can Bante please kindly answer and teach me the following question? One, are L LGBT people kind of sugar tea ahetuka? Is it possible for LGBT practice meditation and able to see nimitta and experience jhana? I have practiced anapanasati, but I only see yellow-green smoke in my forehead. I have never seen light at my nose. Three, which meditation object and method are suitable for LGBT to practice accordingly? And they please guide us in details. Four, what needs to be done so that the next life will not be uh, LGBT and able to become a Tihetuka, tree-rooted man. In case LGBT people are Sugati Ahetuka, Thank you so much, Dante. Uh, five, can a lesbian, gay, bisexual person be ordained as a bhikkhu, bhikkhuni or not? And if they ordained, can they be considered as still in the form of a bhikkhu? Thaya samvasaka. Sadhu, sadhu. Thank you, Dante. So for the meditation practice in the Mahasiddhi Prana Sutta, so there are one parent coming to monastery, uh, Bhikkhuni to monastery. So Bhikkhuni is teaching the parent to practice the skeleton. Because I cannot teach much, only skeleton they teach. So one day, uh, that parent is caught by, caught by on um, this, like an eagle, uh, big, big uh, eagle so at that time, the parrot only thinking in skeleton. So bhikkhunis are chasing. Because of chasing, so eagle release, release or relieve her, uh, relieve her parrot. So after coming back to Bhikkhuni monastery, Bhikkhuni, Bhikkhunis asked her, asked the parrot, well, how do you think? How do you reflect when when being caught by parrot. So, so I'm only thinking in skeleton, brain in skeleton, like that. So maybe because of this thinking, uh, reflecting, so so the the eagle uh, let uh, the parrot free. Uh, so so as an animal, cannot get attainment, but uh, it become the barami. So I'm not sure whether uh, maybe after the next life or something, it be uh, attain, uh, attain uh, noble stage. Uh, this part not sure, but anyway, uh, this is in the Mahasati Pranasota commentary. Nante, I'm, I'm confused. I'm not clear. The bhikkhu teach The yeah. The skeleton meditation. To whom? To to the parents. Ah, parents. Yeah, yeah. I I uh, for, I confused the the parents with the parents. <laughs> I thought they her oh, parents. parents. Yeah, I parrot. but, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I got, I got it. Yes. Mm. Uh, à, ngài có nói rằng là trong chú giải của kinh Đại Niệm xứ có một câu chuyện là có công việc á, nó ở với một vị tỳ kheo ni thì à, vị tỳ kheo ni này mới dạy công việc cái quán cái bộ xương à, và nó <laughs> hay nghĩ tưởng về bộ xương quán cái thiền bộ xương á thì một hôm nó bị con diều hâu cắp mang đi à, và trong khi bị con diều hâu cắp mang đi vậy thì nó luôn luôn niệm cái bộ xương luôn quán tưởng về bộ xương và cái vị tỳ kheo ni cũng đuổi theo uh, xua đuổi cái con diều hâu và sau đó con diều hâu nó thả thả con vẹt này ra thì việc việc này mới hỏi con vẹt là à, trong khi mà con bị bắt đi á thì tâm con à, cảm thấy như thế nào thì con vẹt mới nói rằng à, khi con bị bắt đi con chỉ có niệm bộ xương thôi quán bộ xương thôi và có thể là do cái cái năng lực của cái thiền đó cho nên con diều hâu nó đã thả ra đó, thành ra là khi mà nó làm công việc thì nó tu tập như vậy và nó không có chứng đắc gì hết nhưng mà sau đó thì à, nó là cái nhân và đời sau nó được tái sinh làm người và là được chứng đắc uh, ờ, tu tập được chứng đắc thành à, một bậc thánh yes so about the about the bhikkhu or no bhikkhu is uh, oh, I'm going to continue about the parrot so even yeah. animals uh, you can get some kind of wholesome mind and practicing meditation as a human. Uh, you will have a you may you will have a wholesome mind. So it is important. Và và cái câu chuyện này á nói lên rằng dù cha là thân thú nhưng mà con thú đó nó cũng có được một số cái thiện nghiệp nếu mà nó có sự quán chiếu và tích lũy thiện nghiệp và chúng ta còn là thân người cho nên cái việc mà chúng ta à, tu tập tích lũy những cái thiện nghiệp thì nó có nhiều cái khả năng hơn và nó nên nên được làm nhiều hơn yes mình Not everyone improve in meditation. Some are blocked by karma. Some are not really interested uh, to practice. Uh, some are really Dal mm-hmm. cannot understand, uh, especially like vipassana, explaining elements. So not everyone improve, but some can improve. Uh, so, but uh, whoever practice, whoever can focus on the object. So holistic mind is uh, rising within the basa. Yes. well. tất cả mọi người ý ngài là kể cả người tam nhân vân vân thì không phải ai cũng tiến bộ trong cái việc thực tập thiền ừ, vì có những người à, không đủ paramật có những người không có à, đủ cái sự thiện xảo và trí tuệ nhất là thiền vipassana và có một số người bị cái nghiệp nó ngăn chặn nó ngăn che cho nên không phải ai cũng tiến bộ trong thiền hay là chứng đắc cả tuy nhiên bất cứ ai mà thực hành thiền thì đều có những cái thiện nghiệp nó sanh khởi trong người đó trong lúc thực hành thiền và đây là điều quan trọng yes, so uh, in the teaching uh, we in Bali use uh, bandhika is a few types uh, something important and we say something related to the waking life uh, Nabonsaka. Nabonsaka is uh, man and woman is not clear. So it is a type, unordained. Và trong cái giới luật của chư tỳ kheo khi xuất gia thì nó có một số người không được xuất gia. Đó là thứ nhất là Naponsaka là người này không rõ giới tính là nam hay là nữ. Next one is Uvadobinjanaka. Buddha Vinaya is having two uh, two things uh, like a man or woman. So uh, having uh, having what happened? Having what happened there? Uh, two organs. À, two, à, yes, yes. Và cái người thứ hai đó là người Apondo Naponsaka là người có hai bộ phận giới tính, hai bộ phận sinh dục thì cái người này cũng không được xuất gia. Yes Another one is uh, Bhaktabandhika is uh, like uh, before full moon day, uh, after full moon day. So changing man to woman. Karma may, because of karma, may change when they see man and become woman. They see woman and become man. So in the time of man he can ordain. Và loại thứ ba là Pacha Panaka là cái người mà trước và sau cái ngày trăng tròn thì bị thay đổi giới tính tức là do cái bởi cái nghiệp cho nên cái th- cái giới tính của họ nó nó thay đổi trước ờ, hay sau gì đó cái ngày trăng tròn và cái khi mà họ đổi thành giới tính nam á thì được phép xuất gia à, nhà, ngài trả lời xong câu hỏi này ha rồi qua tiếp câu hỏi khác câu hỏi của cư sĩ Tệ Thành I have been practicing meditation for four years and used to stay calmly during the sitting. However, lately, when I meditated, my mind became so unstable and sometimes my body was shaken. Even though my mind was still aware of wandering thoughts and able to return to my breath, however, there were less light arising compared to the time before. In addition, I often fell asleep during meditation. I had to make a lot of effort to be to come back to stay on the breath. And after the meditation, I felt very sleepy. Even though my body was completely healthy before sitting, there was no sleepiness. The feeling of laziness also made me want to skip meditation session or wanted to stop sitting before the time ended. All of these make me less diligent on practicing samatha meditations lately. I look forward to Bante's guidance to overcome the problems. Please help me to grow on the path of the meditation practice. Thank you, Bante. Sometimes uh, if you have a, a practiced a long time, so you may lose faith, uh, you may lose interest. So no much confidence, no much thinking to improve. So it may cause those situation. Hmm. có thể là um, thỉnh thoảng trong một số trường hợp thì nếu cái người à, mà bỏ không thiền trong một thời gian dài á, thì người này mất cái định tâm mất cái tự tin mất cái sự à, mất cái cái chánh niệm ừ, nói chung là mất những cái cái năng lực và ở trên cái cái đề mục của mình và do vậy không thích thú với cái đề mục đó nữa. So uh, maybe sometimes uh, you may need uh, like uh, who can who can push you or who may who may teach dharma to to make efforts or sometimes you may rest. Sometimes you may, if a vehicles or chalets maybe one year, two years. Uh, After that, we practice. So something like that. So you're trying to produce your effort in some way, or maybe by changing the place, or by going to some retreat. If so, it is maybe the way to solve those problems. Yes. Thì như vậy thì bạn cần có một người nào đó mà thúc đẩy cho bạn tinh tấn nỗ lực và à, có được cái sự tự tin hay là à, động cơ để mà thực hành trở lại và đối với chư tăng bị khu hoặc là các cái à, cô tu nữ thì nếu là rơi vô tình trạng này á, thì có thể chuyển qua pháp học một thời gian à, sau đó trở về thực hành à, hoặc là à, một cách khác là có thể thay đổi cái chỗ ở và đi đến một cái khóa thiền nào đó để phát sinh trở lại cái tinh tấn thì đây là những cái cách có thể để giúp cho các cái vấn đề của cô Uh, you may also, you may also listen how to produce effort. À, bạn cũng có thể nghe lại cái bài pháp làm thế nào để phát triển cái sự tinh tấn nỗ lực trong những cái bữa trước đó À, từ một cư sĩ nam Devante, I have been following this course for more than three weeks and I join three sessions every day. I only slept well in the first 45 minutes and after that I started not able to sit anymore. My mind started to wander away a lot. The rest of sitting time would take so long. Can Monday please take me? Thank you, Monday. So, if you are healthy enough, so you should determine before sitting or when you you are my practicing. So when we're trying to sit uh, 50 minutes, 50 minutes. So in this way, next time 55 minutes until uh, the time you want to sit. You should determine. Meditation is determination uh, will be powerful. So during a sitting, you may give a notice to yourself. Uh, oh, I need to sit uh, like for 50 minutes. So this kind of thinking in the mind will lead you to sit uh, longer and longer. Và um, nếu mà bạn khỏe mạnh á thì trước cái thời ngồi thiền thì bạn nên quyết định và phát nguyện như sau ờ, trong thời thiền này tôi sẽ ngồi 50 phút và à, thời thiền kế tiếp bạn nguyện là tôi sẽ ngồi 55 phút bằng cách này thì bạn tăng dần cái thời thiền lên à, cái cái khả năng tập trung của mình lên kéo dài từng mỗi lúc mỗi lúc ra được dài hơn bởi vì cái quyết định của cái tâm của thiền sinh trong thiền nó rất là mạnh và nó có cái khả năng dẫn dắt cho cá cái tâm sau đi theo và đây là một cái loại à, à, quyết định trong cái parami á yeah. Dạ. cái loại suy nghĩ này thì nó nó nó nó sẽ dẫn dắt cái tâm của mình làm theo câu hỏi của cư sĩ nữ tệ vi Uh, my mom and I would like to pay respect to you, Bante. Uh, below question is from my mom. That my name is Devi and she is 54 years old. She practiced meditation for one and a half years, hour, two times a day, and about one to one and a half hour per session. When she meditates, she was always sleepy in the first 10 to 15 minutes, but then she was very, very alert and keep sitting till the end of sitting. She just wants to find out the reason why and how to overcome it. When sitting, there are times she saw light, but not completely. She also saw light when going to bed. It was like the light shines to her eyes when sleeping. She was worried and didn't know what to do. And lastly, she finds herself getting old and body getting tired. She wonders if her practice can be successful in future uh, she would like to hear some elderly people who have some achievement to motivate her. My family and I are so grateful when they give us a chance to practice and present our Dharma question. Sadhu, sadhu, sadhu. Oh, okay. So first one is uh, sleeping, sleepy in the past 10 minutes. So uh, because uh, at home, you may do this and that things so when you are not sitting, so usually body may be tired. So when you start to sit, maybe sleepy, but after sometimes it will be okay. So it, about that, uh, it is a no problem. Let it be. They so if you want to, you want to solve that problem, uh, you without doing any duty, without thinking any other things, uh, you take more sessions. like a retreat. If your body may not be chanya, so uh, only maybe one session may happen, but the other session may not happen. À, câu hỏi đầu tiên là khi mà um, ngủ khoảng 15 phút trong thời thiền rồi sau đó tỉnh và ngồi hết thiền á thì à, ngài nói rằng cái này là có thể do ở nhà cô làm việc này kia xong rồi cơ thể nó mệt á thì khi cô ngồi xuống thì do cơ thể mệt cho nên nó cần ngủ trong khoảng 15 phút và sau đó tỉnh và thiền tiếp thì vấn đề này ổn không sao hết à, cứ thế tiếp tục nhưng mà nếu mà cô muốn giải quyết luôn cái vấn đề này thì à, cô nên tăng cái thời thiền lên ngồi nhiều hơn trong một ngày không làm gì hết tức là không có lăn xăng cơ thể nhiều quá nó không mệt nó không bị à, bấn loạn nhiều thì khi ngồi xuống và nhiều cái thời thiền thì à, tâm nó sẽ an định sẽ đỡ buồn ngủ hơn chỉ có thể là một thời ngủ thôi còn những thời khác thì vẫn tỉnh táo à, electricity changing bị điện cái bên đó nó lại bị bị đổi nó đổi dòng điện chắc là điện cấp rồi xong rồi cái ah yes okay come in again ah uh, no, anyway, you finished One, uh, number one, number two. Uh, number two. Second part. Yes, second, second part. part. Sure. Yes, yes. Sure English. Yes, yes. Uh, second part is uh, when I'm going to bed, uh, seeing a light. I uh, have a light. Yes. So, if so, so you, you should not sleep. Maybe meditation asking you to sit. So you meditate, trying to meditate. Uh, So when you are trying out the light may not help. So at that time you can sleep. À, câu trả lời câu thứ hai của ngài là khi bà đi ngủ á, thì lại có ánh sáng thì thấy lo không biết làm sao thì ngài nói nếu vậy á, thì thiền nó gọi cô đó à, cô vậy thì cô không nên ngủ mà cô nên tiếp tục thiền bởi vì khi mà cơ thể nhẹ nhàng và tâm nó ổn nó an bình thì nó mới có ánh sáng cho nên cứ ngồi thiền cho đến khi nào mà nó không có ánh sáng nữa nó mệt thì lúc đó có thể ngủ yes Bante can you hear yes now we can hear Bante okay yeah. i will say again when you're yeah. going to bed having a night if the meditation is asking you to meditate so you may sit meditate yes I you hmm. are tired okay so you yeah. are tired sleep or you may practice by sleeping Hmm, no need to sleep. if you don't have a serious job in the daytime, uh, so you practice maybe the whole night. When you want to sleep, even in the daytime, you can sleep at that time. Hmm. À, nếu mà cô không có bận gì ban ngày nhiều á thì ban ngày có thể ngủ và nếu ban đêm mà có ánh sáng và khỏe thì có thể hành thiền suốt đêm không cần ngủ luôn cũng tốt ngủ bù ban ngày hoặc là có thể vừa ngủ vừa thiền đó điều đó cũng tốt so then uh, next part next part is uh, was successful or not uh, so some uh, is there some some people who is older something like that so uh, <laughs> so you try should should should have a faith should have a belief so no feather, no energy. So feather is a kind of energy. Uh, why not? Why not have one? Why? <laughs> Uh, mm. so there are many older people older than you uh, successful. Mm. Yes, Nghe nói phần thứ ba là nhiều người còn già hơn cô rất là nhiều và họ đã thành công trong thiền rất là nhiều chứ không phải là không có và tại sao ờ, cô không có niềm tin về mình như thế à, nhiều người còn già hơn và họ đã thành công ờ, cái niềm tin đó cái nó sẽ mang đến cái năng lượng cái sự tinh tấn mà tại sao cô lại không có cái niềm tin là là mình có thể thành công ok next one Uh, dear Venerable Sir, I sit every day two, three times, each time one hour, 15 minutes to two hours. Usually it takes about 5 to 15 minutes for the light to appear. The light appears for about one hour or so. Sometimes it disappears and comes back immediately. Sometimes I have to relax and then my mind calm down again. There was a time when I saw the light was here almost the time. My whole body was light and comfortable. I dressed up like that and didn't feel any pain in my legs as usual. The light usually covered the whole face. There were once the lights were shrunk to the small nose area, but it didn't last long. I was able to catch the soft breath and more clearly when I breathed out. Sometimes I couldn't catch the breath. I tried to pay attention and then I felt a bit tight at the back of my head. It seems like I always use my brain to control things. Can Mante please teach me? Thank you, Vande. So, uh, at the beginning, you may practice on the breath. So when the light appear, when the light and uh, breath unify, when it is stable, so you should switch on the light. Stay on the light. After Sitting on a light, you should not try to find out the breath. Only stay on the breath until the light disappeared. When the light disappears, we'll have a breath again. At that time, only you may pay attention to the breath. When the light comes again, pay attention on the, on the light, or you may rest. Hmm. Và khi mới bắt đầu hành thiền thì bạn tập trung trên hơi thở và khi ánh sáng nó xuất hiện và ánh sáng và hơi thở này nó hợp nhất nó hòa quyện với nhau à, thành một rồi thì bạn nên chuyển qua tập trung trên ánh sáng và bạn nên quên và hoặc là không để ý hơi thở à, không nên tìm hơi thở và và cứ an trú trên ánh sáng như vậy cho đến khi mà ánh sáng nó biến mất thì bạn lại trở về tập trung quan sát trên hơi thở khi ánh sáng xuất hiện trở lại thì lại quay lên tập trung trên ánh sáng bằng cách này bạn cứ hành thiền cho đến khi mà bạn nghĩ Okay, in this stage, maybe when you improve, so you may need to know what is the jhana. So you have a bright light, uh, your mind focusing on it, not have any other thoughts. Maybe it is some period, so it is absorption, it is jhana aim to be longer and longer by practicing regularly. So usually, usually once uh, you sit within a few minutes, light disappear. It may last uh, like a two hour, three hour, three and a half or four hour based on health and age. If so, usually it is enough. So uh, so beginner of sitting do be be lighter faster. So if a retreat uh, may practice like five times, so time to time, not much gaps. But uh, at the home, we have gaps. If so, before sitting, you may walk uh, meditate. By walking, you may meditate or walking in meditation when the mind is quiet. So you sit. episode once you use it, may appear. Uh, episode maybe it is enough uh, the, the the stage. So you you can tell me to go to next step. Và ở trong cái giai đoạn này á, như thế thì bạn đang tiến bộ và bạn cần biết là như thế nào là bậc thiền ná hay là an chỉ định tức là khi mà cái ánh sáng nó xuất hiện và tâm an trú trên ánh sáng và chìm trong ánh sáng dù cho nó không có liên tục thì mình cũng hiểu đó là một trạng thái an chỉ định và mình hành đều đặn hơn nhiều hơn với mục đích là để kéo dài cái trạng thái này ra và thường á thì à, khi mà thực sự tiến bộ rồi á thì ngồi xuống vài phút thì ánh sáng nó xuất hiện và nó có thể um, duy trì được một tiếng hai tiếng vân vân thì khi mà nó duy trì được như vậy thì bạn tự bảo với bạn ô đó là đủ rồi đủ đây có nghĩa là mình hài lòng với việc đó mình cảm thấy à, tốt đẹp với việc đó nếu mà ở trong khóa thiền thì ngồi năm thời một ngày và các cái thời thiền nó liên tục hoặc là ngồi không gián đoạn à, thì cái định nó được phát triển mạnh hơn à, còn nếu ở nhà thì à, ngồi ít hơn à, thì à, khi nào mà tâm của bạn bị à, à, dao động nhiều thì bạn có thể đi kinh hành và khi đi kinh hành một thời gian cho tâm nó nó, nó quân bình lại rồi thì có thể ngồi xuống à, và nếu mà bạn đến cái giai đoạn mà như thầy nói hồi nãy đó thì bạn có thể báo cáo với thầy để thầy dạy tiếp. Devante, how do I deal with grief during meditation? I tried sending metta to myself and the being who passed away, but was still very hard to calm the mind. Thank you, Bhante, so much. Uh, Soka is a, uh, grief is based on what? So, yeah, you, you sending metta also good, but uh, uh, you don't have a grief. Uh, you may reflect uh, in is karma so uh, no one know what is happening. So, so sometimes uh, you may reflect karmasaka. Everyone has own gamma. So based on gamma, may have a result. Only not to have a sadness in mind, whatever happening. So you may you may try to do ubeka. Uh, reflecting as a karma karma result. à, ngài hỏi buồn vì cái gì? Thì cái cái cô này không có trả lời, không có hỏi cụ thể ha. Thì ngài nói khi mà thiền thì rải tâm từ thì tốt, chứ nhưng mà không có nên có cái sự đau buồn, không nên giữ cái sự đau buồn trong tâm. Và bạn nên quán chiếu về nghiệp và quả của nghiệp. Tất cả mọi chúng sanh đều là kẻ thiệt từ của nghiệp và quả của nghiệp, mọi thứ nó xảy ra doanh nghiệp như vậy thì mình sẽ có một cái tâm xã và không có giữ cái đau buồn ở trong tâm. Can Bante please explain in detail when a yogi knows that she or he has entered the jhana, remain in the jhana, and have truly accomplished the jhana, especially the first jhana, because this state is very important. Yogis must know how to know that they have achieved the jhana uh, the first jhana. With the solid hmm. achievement of the first jhana, it would be the foundation for the second jhana, the third and the fourth jhana. For example, in the space which subjects is, uh, is the main subject to pay attention to and observe how long does it take to stay on the subject. When knowing that the first jhana has been, mm, has been achieved, how should yogis pay attention to get rid of China factors in order to continue on to the second China and similarly, the third China and the fourth China. and how is it con to have mastered in China? Thank you, Bante. <laughs> it is a long questions. Yes, that's what I think. So first China, I will explain. So, uh, to have a fast jhana, nimitta need to be patibhaga nimitta, like a shining or transparent. Uh, so, physically, uh, mainly here in front of the nose. We have light in, in some other place a little bit uh, in, in, front of face, but uh, focusing on this area. So, object must be patibhaga nimitta the mind absorbed into it. Uh, absorbed means uh, you don't have any other thought, only knowing one thing. So you don't know other things, totally forget. So if so, it is a jhana. So it may be short in the beginning, may not be long, but uh, trying to be longer and longer. So uh, based on own ability. So people can be different because some are healthy, some are not healthy, uh, some are, how to say, have effort, strong desire to belong, some are not have a strong desire. So based on that, uh, it uh, can be different. But uh, only general, for, for general, we may be able to say. So once we sit within a few minutes, the light may appear slowly stronger. You may be able to maintain about like three hours. No fully absorption three hours. Three hours you can maintain the light. So, uh, so if so, during that meditation, may, so some period are, jhana, sometimes off, like that. If so usually it is enough. So for some people, very clear, like read the whole three at once. Some are a little bit confusing based on their, their way of practicing, their desire, their health. Ừ, okay. Cái câu hỏi này khá dài về cái vấn đề à, làm thế nào để biết là một thiền sinh à, đã nhập được thiền, tức là sơ thiền và đã an trú được trong thiền, à, vân vân thì ngài cũng cố gắng trả lời đó là về sơ thiền thì khi mà cái Patipaga Nimitta tức là tọ tướng à, xuất hiện um, và vững chắc ở ngay chỗ lỗ mũi dưới cánh mũi trên môi trên cùng chỗ với cái chỗ mà à, hơi thở mà mình quan sát và cái ánh sáng đó nó được vững mạnh thì thiền sinh an trú trong ánh sáng đó tâm chìm trong ánh sáng đó không có vọng tưởng không có phóng tâm thì đó được gọi là an chỉ định thì lúc đầu nó có thể là ngắn thôi nó nó được một chập rồi nó nó chạy rớt rồi nó được một chập nhưng mà đó được gọi là an chỉ định và khi một thiền sinh à, mà ngồi xuống và trong vòng trong vòng một lúc sau thôi chừng vài hơi thở hoặc vài phút thì ánh sáng tờ tướng này nó xuất hiện á và nó có thể um, kéo dài suốt thời thiền 3 tiếng đồng hồ um, thì cái đây là được gọi là là đắc bậc thiền sơ thiền và đắc theo kiểu như là vững chắc á. À, có thể là à, trong cái lúc 3 ừ, tiếng đó cũng có lúc ừ, nó rớt một chút rồi nó lại trở lại tùy vô những người khác nhau có người có sức khỏe tốt có người có cái à, niệm vững mạnh có cái niềm tin và có cái ước muốn vững mạnh thì cái thiền của họ nó được mạnh mẽ và liên tục còn những người khác ờ, ngược lại thì có khi là nó ờ, tắt rồi nó lại có tắt là có hoặc là dùng từ khác là rớt á. thì nếu mà à, trong điều kiện 3 tiếng đó mà có thể an trú trong ánh sáng đó à, tùy mức độ nặng à, à, tùy mức độ mạnh hay nhẹ thì à, được gọi là đi vào được sơ thiền yes Monday. so about those timing those qualities you should try your best. What is it your best? I have said it in, so most of people's uh, practice. So you should try you, your best. Về cái thời gian thì à, bạn nên cố gắng hết cái sức của mình. À, như thế nào là hết sức thì như thầy đã nói với trên đó, mỗi người có một cái cơ địa khác nhau, một cái điều kiện tâm lý khác nhau thì cố gắng hết cái sức trong cái khả năng của mình. Which one? So this is a uh, this is a absorption mastery we call. So next one, you need to check uh, jhana factors. So jhana factors are mental factors. To check mind factors, you need to know base. You need to know object. So base is in the heart, the light in the heart. object is uh, this animator. So you need to hold these two things. After that, you can check five jhana factors. Và cái đó cái bước tiếp theo đó là kiểm thiền chi. Tức là cái bước mà mình có thể ngồi 3 tiếng là trong an chỉ định đó cũng là một cái thiền sáo. Và cái thiền sáo thứ hai đó là kiểm thiền chi. Đó là để kiểm thiền chi thì mình cũng cần phải biết được cái căn môn à, đó là ý môn à, mình à, và ý môn là cái căn mà nơi đó cái um, nimitta nó là cái à, đối tượng của nó xuất hiện ở trong đó thì mình phải hiểu được hai cái này đó đó là ánh sáng một cái là căn môn à, một cái là đối tượng thì khi mà mình giữ hai cái này với nhau mình sẽ kiểm được các cái thiền chi Yes, Monday. So checking jhana factor covered two mastery. So what about jhana factor? So Udaka Vichara Piti Sukha Ekakata. I'm not explaining detail. So when you want to see the Udaka, you see, you can reflect. So when you want to see you trying to see vichara, you understand in this way. So once you you see, you understand, or you changing, you need to be smooth, faster. Udaka to vichara, vichara to piti. So uh, from one to another, changing is one mastery. Uh, understanding in each uh, factors, it is one mastery. So about this Tuma story, you may not know. Only you will, uh, you will know and can do faster, like at the same time. If so, so Tuma story finish absorption and checking. So altogether three. Và um, cái việc mà kiểm tra các cái thiền chi này nó bao gồm trong đó hai thiện xảo rồi thứ nhất là khi mà bạn muốn thấy các thiền chi á, thiền chi trong sơ thiền nó gồm có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm thì năm thiền chi này tôi sẽ không nói cụ thể ở đây à, thì khi mà bạn ừ, phân tích được thấy được cái thiền chi trần và bạn hiểu được cái thiền chi tầm là gì rồi thì bạn dời qua cái thiền chi tiếp theo đó là tứ và bạn thấy được cái đặc tính của tứ và hiểu được cái đặc tính của nó là gì rồi thì bạn dời qua hỷ quan quan hoặc là giờ qua lạc và nhất tâm thì khi mà bạn thay đổi từ thiền chi này qua thiền khác thì nó là một thiền xảo và khi mà bạn có thể hiểu được đặc tính của từng từng thiền chi thì nó là một thiền xảo thì khi bạn hành như vậy bạn không hiểu là mình đang hành hai cái thiền xảo về về về sơ thiền nhưng mà nó bao gồm trong đó bạn chỉ thấy rằng là ồ mình đang di chuyển rất là nhanh từ thiền chi này qua thiền chi khác mà thôi đang chỉ thấy như vậy thôi nhưng thực tế là nó đang gồm cả hai thiền chi à xin lỗi hai thiền sáu trong sơ thiền về kiểm thiền chi yes Monday. so next master is uh, to get up to emerge from the jhana so for that if you take a few days in the first jhana occasionally you will get up uh, because of something breakfast or lunch or something. So usually it is already done. You don't need to practice much. À, thiền xảo thứ tư là thiền nhiệt xảo xuất thiền thì bạn cũng đã thực hành cái thiền xảo này trong cái quá trình bạn hành sơ thiền đó là mình cho mình ngồi một thời gian thì mình cần phải xuất thiền để mình làm cái việc gì đó hay là ừ, như là tới bữa ăn sáng bữa ăn trưa thì cái cái khả năng mà xuất ra khỏi thiền đó cũng là một thiền xảo yes, The uh, next one last uh, story is uh, determining daytana so if you have time one on one to sit you should determine I want to sit one on one if you have time two on one to sit i will sit two on ones. So based on you are determining, so it will be closer also maybe uh, will be able to catch up. So this one need to practice. Yeah. Và cái thiền xảo thứ năm đó là thiền sáu về quyết định nhập thiền và ở trong thiền bao lâu đó là thiền sáu về thời gian à, nói là nếu bạn có thời gian một tiếng đồng hồ thì trước khi ngồi thiền người bạn quyết định là mình sẽ vô sơ thiền một tiếng thì tâm của bạn sẽ nhập vô sơ thiền một tiếng và đúng một tiếng hoặc là gần với một tiếng ừ, xây dịch một chút ha thì bạn sẽ thoát ra tức là xuất ra khỏi thiền nếu có thời gian 2 giờ thì thì quyết định 2 giờ thì như vậy đây là thiền xảo về quyết định về thời gian Among those five masteries, checking in jhana factors and absorption is important. Without knowing jhana factors, you may not know how to how to remove it how to remove those factors to go to second jhana. Yes, okay. Và năm cái thiện xảo này thì cái thiện xảo về à, về an chỉ tức là khả năng mà à, nhập vô thiền và ở trong thiền lâu và thiền xảo về kiểm tra các thiền chi là quan trọng bởi vì nếu không biết được hai cái ba cái thiền xảo này thì bạn sẽ không biết cách mà đi qua giờ thì à, nhị thiền bằng cách loại bỏ bớt các thiền chi yes or no? okay this is uh, for the first jhana to go to second jhana so you may discuss uh, when you you are in that situation or you may read Sarah's book named Knowing and Seeing. Và về cái cách mà để vô được nhị thiền như thế nào thì à, khi nào mà bạn đạt tới cái giai đoạn nào này thì bạn có thể à, trình với tôi và cô tôi sẽ dạy tiếp hoặc là bạn cũng có thể tìm hiểu cuốn sách à, biết và thấy của ngài Paul Shadow. Okay, we will stop. We will make wish and share merit. À, bây giờ chúng ta dừng ở đây, chúng ta sẽ um, chia phước và hồi hướng ạ. À. Xin mọi người lặp lại theo ngài. Repeat after me. Idame punyam. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabasatanam. Sabasatanam. Sabasatanam. Ajemi. Ajemi. Tesabe. Tesabe. Mesamam. Mesamam. Punya bagam. Davantu. Sadu, sadu, sadu, sadu. À, mọi người đánh lễ ngài, mọi người bật video để đánh lễ ngài. We pay respect Bante. Thank you Bante very much trước khi họ được nơi bà na sa và chiều họ được Ngài chúc mọi người được an lạc và Ngài vâng. chúc mọi người sớm đắc niết bàn. Ngài trước xa trước xa trước. Chúc cầu chúc cho mọi người được an lạc và cầu chúc mọi người sớm đắc niết bàn. Xa trước xa trước. Thank you Bante. See you Bante next dạ, week. <laughs> okay. Saru saru. Ah.